55 տարի առաջ այս օրը մենք ենք մեր սարերը հուշակոթողը տեղադրվեց ու վերցրեց իր վրա մի ամբողջ երկրի խորհրդանիշը լինելու պատասխանատվությունը։ Կոթողի քանդակագործը Սարգիս Բաղդասարյանն է, ճարտարապետը Յուրի Հակոբյանը, իսկ քանդակը մենք ենք մեր սարերը անունով կնքեց պատմաբան Բագրատ Ուլուբաբյանը։ Քանդակագործ Յուրի Հակոբյանի որդու նույնպես քանդակագործ Աշոտ Հակոբյանի կարծիքով դժվար թե իր հայրիկն այդ ժամանակ պատկերացներ, որ հուշարձանը կդառնա հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդանիշ։ Մարդ ինչ կարա պատկերացնել զարայինը, չեմ կարծում։ Ուղղակի գիտեմ, որ շատ լուրջ էր վերաբերվում այդ քանդակին, նույնիսկ sense մի դեպք կա, որ այդ քանդակի համար քարերը եկել էին Հայաստանից Թուֆը։ Հայրս տեսավ, իրան գույնը դուք եկավ քարի։ Եկավ վերադարձավ Երևան ու հասավ նրան, որ իր ուզած քարը նորից ուղարկեցի։ Այսօր տես բան օրինակ չէր արվել, կամ հետաքրիր է, որ շատ բծախնդիր էր ընդհանրապես գործի նկատմամբ, կարող է ոչ թե զգում էր որ ինչ որ մի բան պետքա դրա ուղղակի ինքը ինչ որ պատկերացրել էր ինքը ուզում էր որ իրա պատկերացրածով Մինչև հուշարձանի վերջնական տարբերակը չափսերով փոքր մոդել է պատրաստվում Աշոտը 9 տարեկան էր երբ հայրիկն իր արվեստանոցում աշխատում էր քանդակի մետրոնոց մոդելի վրա պատմում է որ շատ էսքիզներ էր անում մինչև վերջնական տեսքի բերելը գաղափարի իրագործման դժվարությունները բոլորիս համար հայտնի պատճառներով էին առաջացել Բաբանել բավականին շուլուղ չի մարդ էր հաշիվներ իրար դառնող, էլի։ Ու շատ անգամ ինչ որ հարցեր էր տվացում, սա ինչ են կառուցում, բանտապարասներ դա։ Բան հայ-ադրբեջանական բարեկամության քանդակի պատվանդանն է քարքում, որտիսի հետո քանդակը բերենք դրանք վրան։ Որևէտեւ քեզ քարից հավաքել քանդակ, ես քիչ եմ էլ հիշում տես բաներ եղելա թե չի եղել երևի քեոփսի բուրգերից հետո դες բան չէր դրա համար մարդիկ չէին պատկերացնում որ սա կարող է քանդակ դառնա ու շատ անգամ չէր երևում ինչ այնտեղ արվում այդ խարաչները խանգարում էին ու papai պատմելով ասում է այդ օրը որ խարաչոները քանդեցին, ասում են քան հետաքրիր ափսոս չենք նկարել։ Ձեր խարաչոները որ ընկան, մեծ փոշի բարձրացավ հա։ ու կամած կամած ասա փոշին որ սկսեց իջնել, փոշու մեջից այսպես քանդակը սկսեց երևալ։ Տատիկն ու պապիկը խորհրդանշում են Արցախյան հողի եւ ժողովրդի արմատների միջև խորը կապը։ Նրանք այդ կապը ոչ միայն խորհրդանշում են, այլև փոխանցում իրենց բոլոր զավակներին, արցախցիներին։ 55 տարի առաջ տեղադրված հուշարձանն այնքան սիրվեց ու սազեց Արցախին, որ դարձավ նրա ամենավ վառ խորհրդանիշն ու զարդը Մարգարիտ Աղուշունց, Տաթև Խաչատրյան, Արցախ լրատվական